Buru kominetan, badira, uh, buru komin desberdinak, ahazoin desberdina initz ere. Eh, horietan uh, bada adibidez be migren, migrena hori. Bai. Uh, eta hori gehiago etortzen da um, uh, buru etortzen diren zainen uh, uh, odol zirkulazio problemekin edo kontrakzio batzu eta hori. Bai. Eta gehienetan ze senditzen da, eh, gehienetan buruko mina gehiago da alde batean, bur, bai. buruaren alde batean, eh, pixkat pulsazio batzu bezala. Foltsia senditzen da hola. Hala, hala, hori. Bai. Gehienetan, uh, eh, itema aktivitate bat edo pufo joino gehiago etortzen da, argi batekin edo ahabotsak ere ez dira untsa suportatzen, batzu ahont uh, nahasiak eta batzutan uh, goitibotare okaiten aldute. Bai, Hala, ilunean ezartzen dira, hala. Hori dira migrena, migrenak, bai, itzen direnak. Hori da. Hmm. Eh, gero badira, uh, eh, tensioari lotuak diren burukominak. Mm Eta hori biskat zabalago da ere, baina uh, gehiago izaitzen alda ara, lepoko eta muskuluen kontraktsioak eta inguruan diren beste zainan uh, lehertze hori eta horrek esortzen alitu mm. Eh, min eh, desberdinak. Eta hola mina ez da jasberdina eh, gehiago da bi aldeetan uh, kaska bat bezala, presio bat bezala edo gehiago buru gibelean. Eta zek emaiten ditu buruko min horiek? Beraz, ahazoin desberdina initz badira, hor bi buruko min mota desberdina ipatu ditut, baina azkenean hori sortzen dituztenak edo uh, berdinak dira bientzat. Uh, izaitzen alda biztan da baruraldi luze batek, akidurak, eh, pantailak batzutan edo bista problemak ere tabakoak, kafeak, alkoholak, beraz izaiten alda bat baten hainitz konsumitu ditugulako, edo usaia baitugu horien konsumitzeko eta bat batean gelditzen baitugulako. E, neskentzat hainitz izaiten alda hilabetekoak, edo haintzin, edo hilabete garaian. Badira tratamendu batzu ere e, hori sortzen aldutena, beraz... E, uh, eh, ejan bezala justu lehenago pilulak, mhm. pilulak ere hormonaldaketak egiten ditu, beraz horrek sortzen alditu buruko minak, eta gero badira batzu usatua direna eh, minaren kontrako egemedioak eh, hartzea, usu, eta hori gorputza usatua delarik ere, gero uh, izaiten alda uh, horrek sortzen aldu mina ere. Mediku homeopata zira, ze aholkatzen duzu homeopatian? Ba, gehienik agertzen den eh, min hori, hor, eh, arena pulsazio horiek, hor, eh, erraiten hori senditzen delarik, hola, bum, bum, jotzen. Hor, dion, hartzen alda, beladona, bederatzi zehatxe. Beladona. Bai, eta hori da, granulak, iru granula, uh, iru aldiz egunean. gero, barin bada, bon, usaia dutenek, eh? eh beti, eh, beti berdin delarik eta beti baitu zelik tatsa horiek mm -hmm. eta hor dion hartzen alda jelzemiom, jelzemiom bederatzi zehatxe eta uh, eh, oberena hartzea dosi bat, astapen astapenean. Eta estresari lotua bada eta edo tentsioeri lotua bada, uh, inazia, ama bost zehatxe, mm -hmm. batzuek mhm. dute, Eh, hori hartzen alda, e, eh, egunean bi aldiz, eh, hmm. laguntzen aldo.